A la derecha. Dale suave, en la esquina. Déjame aquí, déjame aquí. tú vas a hacer, dame la gorra, dame la gorra, dame la gorra esa. Espérame, dale, espérame en la esquina, dale, De chamaquito cocuyuela, dos veces me robaron en la escuela, la tercera me mordí un martillo, entró en la sudadera, el tiempo gira. Te vi saliendo de la cafetería y sentiste el impacto del martillo, Goku estás en guira, la distancia. Recuerdo las sirenas, la ambulancia y el fiscal González dice que yo actué bajo el efecto de sustancia. Me hicieron pruebas y en los resultados dicen que yo estaba enfermo de la mente y me soltaron, chicos. Ni me los guantes, ¿qué les pasa? Es mejor que graben juntos o me tiren en equipo. Guste o no les guste. Para mí o al que se la busque voy a mandarle esa menor para que la caja se le incruste. Comediante se montan con las máscaras, los guantes. Y para la vieja cagua asaltar los restaurantes de Motongo. Ustedes viven de los chistes mongo. Yo te pillo y te dejo tirado al frente, coco bongo El príncipe. Ahora cabrón, acuérdeme de mí. Oye mi hermano, date ready por si suena el placa, placa, placa, placa Y te pillan en el carro dormido por si suena el placa, placa, placa, placa Te rematan pa' que no quedes vivo por si suena el placa, placa, placa, placa Placa, placa, placa, placa A veces se me va la mano y hablo bien de todos los chavos que me gano. En la calle dicen es, eh, y el de la puerta es el hermano. merería, no sé si son como el mierdería. Yo no compro carro estándar, tiro cambios en el guía, boque trapo. Ustedes compran vino en la de saco. brusco en vasos plásticos y dicen que son capos y tequila. La bata tuya está medio intranquila. Salen para la disco y están toda la noche haciendo fila. Tú sabes cómo yo soy, el Drácula, el insoportable. Yo voy a seguir estable, socio, hablen lo que hablen, digan lo que digan. Me da pena, pero me obligan, como ustedes en Puerta Tierra las comida, Esto es un pesito aquí, 30 para la cuenta. Las 40 son flow, las ermitas se calientan. Esto sigue. Ahora dicen que esto me escribe. Nosotros somos los duros, ustedes todos en declive. Y si salen por ti, no te duermas. Oye, mi hermano, date ready, por si suena el placa, placa, placa, placa. Y te pillan en el carro dormido, por si suena el placa, placa. que eres vivo, vivo, placa, placa, placa, placa. Remember.